auscultu cae ripetu. Porzio septexes. Infanain in ludiloin, ni ne plu besonas. Char niai genepoi farigis pli grandai. Ni povas deponi ludiloin en celo, set multon ni devos tut simple forgeti la vivo shangigas, cae ancao ludiloi. Nur celcae el ili transtauras la tempon. Exemple, la bricoi, el plasto, de lego. Iam niai du filoi construis per ili. Ni mangiu suffice da proteinajoi por niai muscoloi, por resti forticai. Ni volas ja vivi ancora o pli longe. Cai tial ni devas attenti la sanon. Ni devas controli la temperaturon. Char estas malvarme en nia logeio. La heit instalajo funccias lau orde. Ni heitas la chambroin nun iom pli forte. Post longa serciado mi trovis la solvon por mia problemo pri telespectado. Mi povis aceti modernan spectilon, por giui pli bone shatatain programoin. Subtextoi nun pli cae pli ofte aperas. Mi gioias pritio, char helpas compreni la interparoloin en filmoi fremdlingvai, cae ancaula filmoin en lingvo germana. En filmoi musico malhelpas comprenon, simile al bruo. Protio necessas presenti subtexton por tiui programoi. La agio postulas citiun subtenon. Por quelcae acetoi, mi devas vetturi per busso au traino al forai vendeioi por optimumigi qualiton cae preson, citio tre helpas, cae donas contenton. La mondo suferas pro tro abundezzo. Fabricoi productas amason davaroi. Ciu por la consumo, ciu por la milito. Sam tempe altigias la sen laborezzo milito accrigas la situazion. La reconstruado post longa milito ne estas la solvo por tiu problemo. Milito detruas la homain animoin. Naturae medioi enorme suferas pro tiom da homai construai proiectoi la dauri povetson ni devas attenti, cae crei valoroin por multai iarcentoi. La microbiomo en nia intesto ja estas tre grava por nia san stato. Ni devas per equilibrita nutrado tre bone influi la microbiomon la actualigo de tiu programo forigos la cimoin en tiu versio. Mi volas alciuti gravegain datumoin por povi calculi finanzan statusom. Prim mono ja temas hodiau plei ofte, cae mancas quelc foie qualitai aspectoi en priconsidero de novai productoi. Usantoi besonas tre clarain informoin. Hodiau vendredon, plen plenas la traino, char estas ancorau autunai ferioi. Ni faras excurson al loco montara, ce alpa rivero, cae tie tag mangios. En traino mi povas forgesi la tempon. Mi estas creiva, cae vercas versajoin. Mi estas felicia pro tiu eblezzo profiti la tempon dum train veturado.